Den 6 juni 1944 inleds med en dags försening på grund av dåligt väder de allierades avgörande slag mot Tyskland, invasionen i Normandie, den andra fronten. Överbefälhavare för detta jättelika företag är den amerikanske generalen Dwight D. Eisenhower. På kvällen före operationen talar den brittiske generalen Bernard Montgomery till de allierade soldaterna. The time has come to deal the enemy a terrific blow in Western Europe. The blow will be struck by the combined sea, land, and air forces of the Allies, together constituting one great Allied team under the supreme command of General Eisenhower. On the eve of this great adventure, I send my best wishes to every soldier in the Allied team. To us is given the honor of striking a blow for freedom which will live in history. Med förenade krafter ska vi slå ett avgörande slag för friheten i västra Europa. Det kommer att bli historiskt, säger Montgomery bland annat. Den 6 juni, på invasionsdagen, talar överbefälhavaren Dwight D. Eisenhower. The hour of your liberation is approaching. All patriots, men and women, young and old, have a part to play in the achievement of final victory. Continue your passive resistance, but do not needlessly endanger your lives. Wait until I give you the signal to rise and strike the enemy. The day will come when I shall need your united strength. Until that day, I call on you for the hard task of discipline and restraint. Be patient. Prepare. Eisenhower konstaterar att befrielsen är nära. Alla har en roll att spela för den slutliga segern, säger Eisenhower bland annat.